Fir eng 6 Millioune Bahá'í uechter d'Welt gëtt deen Dag den Ufank vum neie Joer gefeiert. Et ass zur gläicher Zäit de Schluss vun der Faaschtenzäit an dat aalt Joer hält op. Astronomesch ass Nowruz deen Dag, wou den Dag genau sou laang ass wéi d'Nuecht, den éischten Dag vum Fréijoer. 'Abdu'l-Bahá seet, dass Nowruz en hellegen Dag ass, do wou den Dag sou laang ass wéi d'Nuecht. e Symbol ass fir d'Manifestatioun vu Gott. Et ass deen Dag, wou d'Sonn vun der Wourecht um Horizont gëttlecher Gnod erschéngt an en neit Fréijoer bréngt. Alles wat erschaf ass, kënnt a Beweegung an erwächt zu engem neie Liewen. Dofir ass et och d'Symbol vum Liewen. Wéi déi natierlech Sonn d'Grondlag vum Liewen ass op der Äerd ass, sou erfëllt d'Sonn vun der Wourecht d'Mënschheet mat éiwegem Liewen. An enger Usprooch beim Nowruz-Fest zu Alexandria an Ägypten sot Abdu'l-Bahá, An all Zyklus a mat jiddwer Offenbarung gëtt et an de gehellegten an hellege Gesetzer vu Gott geseente Fester, Feierdeeg an aarbechtsfräi Deeg. A sou Deeg sollt een all Zort vu Beschäftegung, Handel, Industrie, Akerbau, Landbau an desgläichen ënnerloossen. Alleguer sollte sech matenee freeën, allgemeng Versammlungen ofhalen, wéi eng Gemeng ginn, fir dass jiddereen déi national Eenheet, Eenegkeet an Harmonie ka gesinn. Well dës Deeg geseent sinn, sollte si net vernoléissegt ginn, andeem ee sech einfach nëmmen ameséiert. Wärend dësen Deeg sollten Institutioune geschaf ginn, déi de Mënschen en dauerhafte Seegen a Wäert bréngen. Ouni Zweiwel muss een an dësen Deeg mënschefrëndlech oder ideal Spuere vun de Frënn vum Herrgott musse bestoe bleiwen, Spueren, déi an d'ganz Mënschheet erausginn. De leschte Mount am Bahá'í Kalenner heescht Erhuewenheet. Bahá'u'lláh huet dee leschte Mount vun 19 Deeg als Faaschtenzäit bezeechent. Et ass dann, wann erwuessene Bahá'í vu Sonnenopgang bis Sonnenënnergang näischt iessen. Faaschten ass eppes, wat een och an aner grousse Relioune fënnt. An de Bahá'í Glawe gesäit e grousse Wäert am Faaschten an, dat als eng Disziplin fir d'Séil. Et ass eng Zäit vu geeschteger Virbereedung an Erneierung fir d'Aktivitéite vum neie Joer. Faaschten ass de Bahá'í Schrëften no eng Pflicht fir all Bahá'í. Awer Fraen, déi schwanger sinn oder déi nieren, eeler Leit, krank Leit, Leit déi reesen, Leit déi kierperlech schwéier schaffen a Kanner ënner 15 Joer brauchen net ze faaschten. Et liest een och an de Bahá'í Schrëften, dass d'Faaschte ganz gutt ass, net nëmme fir de Geescht, mee och fir de Kierper, an dass Bahá'u'lláh sécher net eppes géif verschreiwen, wat der Gesondheet schuede géing. Dëst Joer fält Nowruz, d'Bahá'í Neit Joer, op de Méindeg, 21. Mäerz. Zu Lëtzebuerg ass eng Feier op nationalem Plang samschdes owes den 20 Mäerz zu Péiteng am Haus vun der Kultur A Rousen op der Maartplaz virgesinn. De Programm fänkt owes um 6 Auer un, mat engem meditativen Deel mat Musik a Gebieder. Duerno gëtt et z'iessen an da kënnt e musikaleschen Deel wou gedanzt gëtt. Dir léif Radio Ara Nolauschterer sidd häerzlechst invitéiert, dat heescht déi éischt 10 Leit déi mir elo uruffen an dat um 091 33 42 10. Ech freeë mech elo schonn Iech zu Péiteng gesinn ze gesinn an dat de Sonndeg den Owend den 20 Mäerz am Haus vun der Kultur zu Péiteng. Mellt Iech elo fir e gratis Tickeen.